Slavēts Jēzus Kristus, labdien! Šodien atkal tiekamies uz liturģisko vārnīcu. Esmu priesteris Kārlis Miķelsons un nākamajā stundā vai vismaz 45 minūtes būšu kopā ar tevi, radio Marija klausītāji. Liturģiskā vārnīca. Uzsākam šajā jaunajā radio Marijas sezonā jaunu raidījumu. Tiekamies divas reizes mēnesī ceturtdienās. dienās. Pagājušajā raidījumā runājām par to, kas ir liturģija, ko mēs saprotam ar vārdu liturģija, ka tas ir tautas darbs, ka tas ir eh, Kristus darbs, kurā Dieva tauta, ja baznīca darbojās kopā ar Kristu, ka tā notiek caur redzamām zīmēm, caur vārdiem, caur žestiem, caur lūkšanām. Un eh, šodien vēlos runāt par liturģijas vēsturi, kādā veidā esam nonākuši līdz tādai tai formai, kuru pazīstam šodien, kurš izdomāja liturģiskos tekstus, kas noteica liturģiskās krāsas un žestus, kas izdomāja liturģiskos svētkus. Tie ir jautājumi, uz kuriem šodien radīsim, vai vismaz sāksim rast atbildi kristīgā liturģija nenokrita no debesīm. Jēzus saviem mācekļiem neatstāja detalizētas norādes, kā tieši svinēt svēto misi. Viņš teica, dariet to manai piemiņai, lauza maizi un deva apkārt biķeri ar vīnu, tā ir viņa miesa, tās ir viņa asinis. Bet viņš neteica apustuļiem tieši kurā brīdī ar kādu žestu uzsākt svēto misi, nedz arī noteica gavēņa laikam, kāda būs liturģiskā krāsa. To izdomāja un atklāja baznīca pati, raugoties, pārdomājot savu ticības noslēpumu un to svinot. Jēzus ir dievbīgs jūts savas dzīves laikā, viņš sako savām reliģijas tradīcijām, dodas uh, ar vecākiem uz Jeruzalemes templi, tāpat viņš arī piedalās ik nedēļu sinagogas kopīgajā lūkšanā, klausās vecās derības lasījumus un to skaidrojumu, un tajā pašā laikā viņš piešķir arī kaut ko jaunu, kad viņš runā par sabatu, jeb uh, svētās dienas svētīšanu, viņš saka, ka viņš ir kaut kas lielāks par sabatu – kad viņš runā par Jeruzalemes templi, viņš saka, ka jaunais templis tiks uzcelts trijās dienās, ka tas ir viņš pats, kurš ir jaunās derības templis. Tas nozīmē, ka Jēzu tiek piepildīta vecā derība, bet ka viņā šī derība kļūst jauna, un uh, līdz ar to kristīgā liturģija – viņa balstās un sakuņojās pirmajām kārtām jūdu reliģijā, jūdu kulta pieredzē, tajā lūkšanu praksē, kas jūdu tautā un jūdu reliģijā jau pastāvēja, bet tajā pašā laikā redzam, ka tajā ir kaut kas jauns. Jēzus ir iedibinājis Euharistiju, svēto misi, jeb savas nāvis un augšām celšanās piemiņu pēdējo vakariņu laikā. Tāpat viņš ir arī savus apustuļus mācījis un mudinājis kristīt Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Vai vismaz tā pirmajā baznīcā tas tika praktizēts. Bet kas ir zināms par to liturģisko kārtību, par to lūkšanas kārtību, kas pastāvēja pirmajā baznīcā apustuļu laikā. To mēs uzzinām, lasot jauno derību. Pirmām kārtām zinām, ka apustuļi kristīja Jēzus vārdā, tāpat zinām, ka jau pastāvēja maizes laušana, varētu teikt, svētās mises pats centrs. Tāpat kristieši savā starpā lasīja un skaidroja arī veco derību, un tad, kad tika sarakstītas apustuļu vēstules un vēlāk arī evaņģēlī, tad draudzēs tika lasīt arī tie. Jēkaba vēstulē minēts, ka pastāvēja arī svaidīšana ar eļām, tas, ko mēs mūsdienās pazīstam kā slimnieku sakramentu, kurā priesteri lūdzās un svaidīja slimo cilvēku ar eļu, lūdzot viņam dziedināšanu un grēku piedošanu. Drīz vien nostiprinās arī svētdienas nozīme pirmo kristiešu vidū. Ja dievbīgi jūdi atzīmēja sabatu, kunga atpūtas dienu, kā to lasām jau radīšanas grāmatas sākumā, tad eh, drīz vien kristiešu vidū nozīmi iegūst arī tā diena, kurā Kristus ir augšām cēlies. Tā ir pirmā nedēļas diena, jeb nākamā diena pēc sabata. Tāpat arī dažādiem liturģiskiem uh, svētkiem, ebreju liturģiskajiem svētkiem, kā vasaras svētku un lieldienas, tiek piešķirta jauna nozīme. Lieldienas kā Kristus lieldienas, jeb pārēja no šīs pasaules uz nākamo caur viņa krustu un augšām celšanos, un tāpat arī vasaras svētki, kas ir jūdu svētki, kristiešu baznīcā iegūst jaunu nozīmi, proti svētā gara nosūtīšanas svētki. Ja apustuļa Pāvila vēstulēs varam redzēt daudzus pabunidājumus lūgties ar dažādām himnām, dziesmām, psalmiem, tāpat redzam, kā arī ir runāšana mēlēs un šo valodu skaidrošana – varētu likties, ka pirmais kristīgais dievkalpojums ir noticis diezgan spontāni. Bet tajā pašā laikā apustulis Pāvils arī raksta, viss, lai notiek piedienīgi un kārtīgi. Tas nozīmē, ka ja arī šī schēma jeb struktūra, kāda pastāvēja pirmiem kristiešiem tiekoties uz lūkšanu, jau uh, bija uh, zināmā mērā elastīga un bija tajā vieta arī spontanitātei, tad tomēr ātri vien radās nepieciešamība arī pēc kādas noteiktas kārtības. Kas ir tie elementi, jeb kas ir tas, ko mēs mūsu kristie, kristiešu liturģijā esam mantojuši no jūdu reliģijas, no jūdu lūkšanu prakses. Pirmam kārtām jau tie ir Dieva vārda lasījumi, jeb uh, lasījumi no vecās derības, psalmi un uh, šie lasījumi skaidrojumi, kāda tie bija paredzēti jūdu sinagogā. Jēzus pats, kā lasām Lukas evaņģēlijā, piedalījās sinagogas dievkalpojumos – un viņš arī skaidroja svētos rakstus. Nav brīnums, ka pirmie kristieši, būdami jūdi, vēl sākotnēji piedalījās sinagogas dievkalpojumos, bet pēc tam, kad uh, viņu ticība kristum atšķīrās no pārējo viņu brāļu un māsu, tas ir jūdu ticības, kas sakņojas vecajā derībā, pamazām kristieši tika iztumti no šīs sinagogas vides, no sinagogas dievkalpojumiem un uh, turpināja šāda veida lūkšanas savā starpā, mājās, tur, kur viņi tikās uz maizes laušanu. Tas nozīmē, ka pakāpeniski šie vārda lasīšana un skaidrošana viņa savienojās ar maizes laušanu, jeb euharistiju, un tas notika sākotnēji ticīgo mājās, pēc tam šīs mājas tika pārbūvētas un pielāgotas kristiešu dievkalpojumu vajadzībām. Baznīcas liturģiskais kalendārs, tas, ka mēs vēl joprojām svinam lieldienas, mēs vēl joprojām svinam vasarsvētkus, kas sākotnēji bija jūdu svētki, bet kuriem Kristus piešķīra jaunu nozīmi. Psalmu izmantošana, psalmi, kas bija ticīgu jūdu lūkšana, kas pierakstīta svētajos rakstos, viņa tika izmantota gan sinagogas dievkalpojumā, gan arī tempļa dievkalpojumos, kur tie pavadīja gan rīta, gan vakara upuri. Tie ienāca jau agri kristīgajā baznīcā caur to, ka tie bija pazīstami pirmiem kristiešiem, un arī tāpēc, ka tie ir pierakstīti vecajā derībā. Noteikti lūkšanu laiki, arī tos mēs esam mantojuši no jūdu lūkšanu pieredzes. Lūkšana no rītiem, jeb laudes, lūkšana vakaros, jeb vesperis, un uh, arī tas, ka mēs skaitam liturģisko dienu no vakara līdz vakaram, tas nozīmē lielos svētkos un svētdienās, liturģiskā diena sākās jau iepriekšējās dienas vakarā, tā kā tas bija pieņemts jūdiem. Galu galā daudzi vārdi un izsaucieni mums baznīcā ir saglabājušies no jūdu lūkšanas, no jūdu liturģijas. Aleluja, kas nozīmē, lai ir slavēts Dievs, Āmen, kas notiek, kas nozīmē, lai notiek, Hozanna, kungs glāb mūs, kā arī tādi liturģiskie izteicieni, kurus izmantojam, un ar tavu garu uz augšu sirdis, lūksimies, pateiksimies. Šie visi ir termini, kurus lietoja jau jūdi savās lūkšanās, savos dievkopojumos, un kuri tika paturēti arī kristīgajā liturģijā. Žesti kā roku uzlikšana vai arī kā gaismas iededzināšana vakara lūkšanā, arī tos esam mantojuši no ebreju lūkšanas pieredzes. Jēzus pats izmantoja slavēšanas lūkšanu, kas bija pazīstama arī ebreju laikā, arī jūdu lūkšanā. Piemēram, Mateja evaņģēlijā lasām, es tev pateicos, tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudriem un prātīgiem. Vai arī, kā lasām Jāņa evaņģēlijā, pirms Lācara uzmodināšanas – Tēvs, es tev pateicos, ka tu esi mani paklausījis. Ebreji mācēja lūgties, ebreji mācēja pateikties un slavēt Dievu par tām dāvarām, kurus viņš viņiem ir piešķīris. Mācīja arī aizlūgt par dažādām vajadzībām. Jēzus un arī kristieši šajā skolā, šajā lūkšanas skolā bija izauguši, un tās labākās tradīcijas paturēja arī kristīgajā dievkalpojumā. Ebreju lūkšana un ebreju kultūra tātad lielā mērā stāv pie jaunās kristīgās baznīcas dzimšanas pirmajā gadsimtā. Un daudz, kas mūsu liturģijā vēl joprojām ir kā mantojums no šīs jūdu lūkšanu pieredzes. Tāpēc šodien varam noklausīties jūdu, jūdu lūkšana tā nav, tas ir esi sveicināta Marija teksts, kas balstīts uz tekstu, kas atrodams jaunajā derībā, bet tas ir iedziedāts aramiešu valodā, tajā valodā, kurā runā Jēzus, un to ir iedziedājušas dā meitenes no Magdalēnas baznīcas. Shalom lach, mīri Šalum Lah Mirjam, jeb esi sveicināta Marija, aramiešu valodā. Ja šī jūdu tradīcija, jūdu lūkšana un reliģiskā prakse ir pamatā vai vismaz sākumā kristīgās baznīcas liturģijā, tad baznīca attīstās un aug, tā arī iziet no šīs pirmās kristiešu uh, kopienas, kurā ir galvenokārt jūdu ticīgie, un uh, apustulis Pāvils sludina pagāniem arī Antiohijā un Mazāzijas draudzēs. Tas nozīmē, ka kristīgā baznīca iziet, tā teikt, pasaulē. Un pasaule tajā laikā, pirmajā, otrajā un trešajā gadsimtā, ir uh, tā, kurā dominēja grieķu un romiešu kultūra. To varam saukt par helēnisko kultūru, kas lielā mērā noteica šo dzīves ritmu un dažādas tradīcijas ap vidusjūru un šajā teritorijā, kas bija Romas impērija vai šīs vietējās tradīcijas vai sava laika kultūra arī ir atstājusi kādu nospiedumu kristīgās baznīcas liturģijā. Noteikti. Pirmām kārtām jau ir redzama zināmas paralēles starp to, kā kristības, iestiprināšanas un pirmās komunijas svinēšana notika pirmajos gadsimtos baznīcā – un uh, arī dažās citās reliģijās, kas pastāvēja līdzās un šajā pašā laikā. Ja mēs nevaram teikt, ka baznīca būtu kaut ko pārņēmusi no šiem dažādiem kultiem satura ziņā, tad forma ziņā redzam līdzības, ka ir uh, runa par cilvēka pakāpenisku ievadīšanu noslēpumā noslēpumā, par kuru netiek plaši runāts ārpus ticīgo kopienas, noslēpumā, kurā ticīgais tiek ievests pakāpeniski ar dažādu simbolu un rituālu palīdzību. Un ir daudzi vēstures pētnieki, kas uzskata, ka šos dažādos simbols un šos dažādos posmus baznīca ir uh, ja nepārņēmusi, tad uh, uh, attīstījusi uh, līdzīgi un paralēli šiem dažiem mitras, piemēram, kultiem, kas pastāvēja tajā pašā laikā pirmajos gadsimtos. Antīkās retorikas stils lūkšanu tekstos, simetrija un ritmiski teksta nobeigumi, galu galā grieķu valoda, kas uh, blakus aramiešu un sīriešu valodām, kurās arī tika sacerēti liturģiskie teksti un lūkšanas jau ātri izpratījās. Tā bija vispopulārākā valoda, kas tika runāta visā Romas impērijā, arī pašā Romā. Lūkšana pret austrumiem, ja dievbijīgi jūdi lūdzās vērsušies pret Jeruzalemi, pret Jeruzalemes templi – tad vidusjūras reģionā tautas un kultūras parasti uh, lūdzās pret uh, austrumiem, pret gaismu, pret austošo sauli. Nav brīnums, ka kristieši, kuri pārņēma šo praksi, atrada tajā ātri arī pamatojumu svētojos rakstos. Kristus, kurš ir austošā saule, jeb mūsu gaisma. Arī dažādi liturģiski termini un vārdi, kurus esam pārņēmuši no grieķu valodas, tādi kā pats vārds liturģija, euharistija, mistērija, prefācija, kanons, un varētu turpināt vēl daudzus citus. Tas nozīmē, ka kristīgā liturģija attīstās noteiktā kultūrā, un no šīs noteiktās kultūras pārņem gan vārdus, terminus gan arī dažādas uh, liturģiskās prakses, piemēram, aizvietojot kādus noteiktus svētkus, uh, kas ir izplatīti šajā kultūrā, kā piemēram Ziemassvētki, kuri lielā mērā tika iedibināti arī tāpēc, lai kristiešiem būtu kāda alternatīva tajā laikā svinētajiem uh, nemirstošās saules svētkiem, ko svinēja pagāni. Vai 22. februārī, piemēram, Romā tika atzīmēti pieminēti senči, senču uh, kults ar uh, zināmu uh, tādu mielastu un kopā sanākšanu, un uh, lielā mērā tāpēc tieši šajā datumā baznīca izvēlējās svinēt savu kopīgo uh, Romas senci jeb apustuli Pēteri. Svētā Pētera katedra jeb bīskapa krēsls, kas tiek pieminēts 22. februārī. Kristīgais dievkalpojums pirmajos trīs gadsimtos ir eh, jau ieņēmis lielā mērā tā sākotnējo uh, formu, tā kodols jau pastāv – izveidojās jau liturģiskā gada uh, galvenie svētki, kā uh, lieldienas pakāpeniski uh, attīstās arī kristības sakramenta piešķiršanas riti un uh, sāk pieminēt jau arī pirmos mocekļus, kuri ir apliecinājuši savu ticību Kristum. Bet uh, baznīca daudz plašāk sāk attīstīties pateicoties kādam vēsturiskam notikumam. Proti tas ir 313. Eh, gads, kurā tiek eh, piešķirta brīvība kristiešu reliģijai. Kristiešu reliģija no vajātas reliģijas, no vajātas cilvēku grupas, kļūst par, eh, tā teikt, brīviem pilsoņiem, kuri var brīvi paust un brīvi praktizēt savu ticību. Nu, ne tikai tas. Kristieši drīz vien kļūst arī, un kristietība, pateicoties imperatoram Konstantīnam, par eh, dominējošo impērijas ticību kas savukārt nozīmē, ka kristīgā baznīca tiek īpaši atbalstīta, ka kristīgās institūcijas var brīvi attaistīties un ka ir labvēlīgi apstākļi, lai baznīca un baznīcas liturģija, baznīcas kults ieņemtu jaunas, plašākas, varētu teikt arī graznākas formas, kā tas bija līdz šim. Un no mājas baznīcas, no samērā nelielas cilvēku kopienas, baznīca kļūst par eh, lielu, daudz skaitlīgu cilvēku kopu, kurai ir nepieciešami lieli dievnami, lielas ēkas, kurā sanākt. Šim eh, litkristīgiem eh, dievkalpojumam izvēlās tajā laikā neitrālu celtni, kas ir bazilika, proti, kas ir mūsu izpratnē multifunkcionāla ēka, kurā varēja notikt dažādas pieņemšanas, tirgus, tiesas procesi, dažas arī uh, tā laika reliģiskās sanāksmes, bet katrā ziņā bazilika nav templis. Bazilikai uh, nav šī saikne ar uh, pagānu kultu, pagānu reliģijām, un uh, tāpēc kristieši arī bez kādiem aizspriedumiem izvēlās tieši šo arhitektonisko tipu. Mainās arī bīskapa loma. Ja bīskaps tika īpašā veidā godināts, jeb tika viņam pausta cieņa jau agrāk, kā to lasām Ignācija vēstulēs jau otrajā gadsimtā, kurā viņš mudina būt vienprātīgiem un paklausīgiem bīskapam, tad šajā jaunajā kristīgajā ērā bīskapa status, bīskapa loma ir acīm redzama arī sabiedrības dzīvēm un tiek pārņemti arī dažādi uh, simboli, uh, dažādas biskapa uh, pagodināšanas uh, formas no sekulārā, no sabiedrības uh, un uh, valdībā pastāvošajām formām, proti bīskapu pavada ar gaismikļiem un vīraku, viņa priekšā noliecas vai pat uh, metās pie zemes viņu sveicot, kā arī viņš nesā dažādas augsta ranga atpazīstamības zīmi, palliju, sandalis vai dalmātiku. Šis ir brīdis, kurā varam runāt arī par liturģiskajām drēbēm, jo arī tās kristieši neizdomāja, bet gan uh, turpināja uz dievkalpojumiem vilkt tās drēbes, kuras pastāvēja un kuras bija uh, pazīstamas tajā laikā, 3. un 4. gadsimtā antīkajā pasaulē. Tās varēja būt labākas kvalitātes, īpaši baltas vai arī spilgti sarkanas priekš uh, kristiešu svinībām, priekš kristīgā kulta, bet sākotnēji tās ne ar ko neatšķirās no pārējo kristiešu apģērba. Tikai tad, kad pēc 6. gadsimta mainās mode, mainās sabiedrības ģērbšanās tendences, lielā mērā arī tāpēc, ka notiek lielā tautu staigāšana un uh, jaunas citas tautas ir ienākušas uh, arī Romā un Itālijā, kā arī tāpēc, ka šie senie un garie tērpi tiek padarīti aizvien ērtāki, šaurāki un īsāki, parādās pirmās atšķirības starp tām drēbēm, kuras izmanto liturģijā un savukārt tām, kuras cilvēki nesā ikdienā. Aicinu uz nelielu muzikālu pauzi, runājam par to, ka grieķu valoda – un arī grieķu kultūra zināmā mērā ietekmē un paliek kristīgajā liturģijā kaut vai caur tiem vārdiem, kuri ir sarakstīti grieķu valodā kā Kirie Leison, kungs apžēlojies. Mm. Kīrie eleison imās. Kungs apžēlojies par mums, to mēs vēl joprojām dziedam mūsu svētajā misē, kā arī dažās citās liturģiskajās uh, lūkšanās, kā piemēram litānijā. Kristīgā ticība izplatās sākot no 4. gadsimta aizvien straujāk, un tā kļūst par impērijas kopīgo ticību. Un līdz ar to šīs formas, kādā kristīgais dievkalpojums notiek, attīstās ļoti strauji, tas izpaužās arhitektūrā, tas izpaužās dažādās uh, liturģiskās uh, uh, insignijās jeb drēbēs, uh, tas izpaužās uh, arī mūzikas un liturģisko tekstu izmantošanā. Katrā no kultūras centriem, kas pastāvēja šajā laikā, 4. 5. gadsimtā, ir nedaudz atšķirīgs veids, nedaudz atšķirīgas tradīcijas. Katoliskās baznīcas katehismā lasām, ka baznīcas, kas atrodas vienā un tajā pašā geogrāfiskajā un kultūras areālā, Kristus noslēpumu pamazām sāka svinēt īpašā, attiecīgajai kultūrai raksturīgā veidā. Tas nozīmē, ka atkarībā no kultūras, no tās kultūras, kas pastāvēja konkrētajā vietā, arī baznīcas liturģija, baznīcas dievkalpojums ieguva sev raksturīgo formu un veidojās liturģiskās ģimenes. Par tām varbūt vairāk runāsim kādā no nākamajiem raidījumiem, bet varam pieminēt, ka viens no šiem liturģiskajiem centriem ir, piemēram, Antiohija, no kuras tālāk uh, ir mantojuši liturģiskos tekstus, liturģiskās tradīcijas, uh, vairāki mūsdienās pastāvoši riti. Tajā skaitā arī Bizantijas rits, kuru mēs šeit Latvijā pazīstam kā pareisticīgās baznīcas dievkalpojumu kārtību. Tādi ir bijuši arī Aleksandrijā, kurā mūsdienās ir koptu baznīca, tāds ir arī Etiopijā, kas arī ir saglabājis ļoti senu liturģisko tradīciju, un tādi ir arī armēņu riti, kā arī daudzi citi austrumu baznīcu riti, kas lielā mērā saglabā šo liturģisko un tradīcijas mantojumu, kāds ir veidojies jau sākot no 4. un 5. gadsimta. Bet šodien vairāk runājām par to liturģisko kārtību un to dievkalpojumu, kāds ir pazīstams mums katoļu baznīcā, proti Romas liturģija varbūt būtu daudziem pārsteigums, ka Romas liturģija, kuras vēl joprojām oficiālā valoda un paraugu valoda ir latiņu valoda, par oficiālo un paraugu valodu kļuva tikai 3. un 4. gadsimtā. Līdz tam vadošā valoda bija grieķu, koinē, kuru pazina un runāja lielākā daļa Romas iedzīvotāju. Sākotnēji Ziemeļa Āfrikā un tad pakāpeniski arī Romā redzam, ka tiek tulkoti un sacerēti liturģiskie teksti, sākotnēji grieķu valodā vēl joprojām tiek lasītas lūkšanas, kamēr dieva vārda liturģija jeb lasījumi tiek jau lasīti latīņa valodā. Bet no 4. gadsimta otrās puses, arī pārējie liturģiskie teksti tiek sacerēti latīņu valodā. Tādā veidā tā kļūst par liturģisko valodu. Kāda ir šī valoda, kādi ir šie teksti? Romas liturģijai raksturīgs ir uh, skaidrs, precīzs un vienkāršs formulējums. Proti, ja to salīdzina – ar vairāk poētisko valodu, kāda atrodama austrumu baznīcu liturģijā, tad uh, Romas klasiskie teksti izceļās ar formas vienkāršību, precizitāti un skaidrību. Iespējams, ka lielā mērā tas balstās arī uz Romas šo juridisko domāšanu, kurā uh, ir izteikti izkoptas skaidras un precīzas formas. Nozīmīgi ir pāvesti kā Leons Lielais, Gelāzijas pirmais, protams, lielu lomu baznīcas dzīves sakārtošanā ir ieņēmis arī Gregors Lielais, uz e, viņa e, tradicionāli e, balstās arī šī gregoriskā uh, dziedājumu tradīcija, kaut arī nevaram nekādā ziņā teikt, ka viņš būtu šos dziedājumus pats sacerējis, bet gan, ka viņš lielā mērā kā autoritātes un baznīcas uh, tradīcijas sargs kļuva par atskaites punktu vēlākos laikos. Šīs lūkšanas, šie liturģiskie teksti, par pirmajām kārtām tika sarakstīti uh, grāmatās, mazās grāmatiņās, lai tos varētu izmantot arī nākamajās reizēs. Tas nozīmē, ka pirmajos četros gadsimtos liturģiskos tekstus parasti teica spontāni no galvas, vadoties pēc kādas noteiktas schēmas, bet tie netika pierakstīti. Savukārt, sākoties jau baznīcas lielākai un plašākai izplatībai, sargāties arī no tā, ka liturģiskajos tektos iezaktos kādas doktrinālas vai arī stila nepilnības. Aizvien biežāk tiek pieprasīts, lai šie teksti tiktu aprobēti, lai tos baznīca būtu pārbaudījusi un lai tie tad tiktu izmantoti baznīcas liturģijā. Mums ir pazīstamas vairākas senas liturģiskās grāmatas, kurās apkopoti ir uh, Romas liturģiskie lūkšanu teksti, tos sauc par sakramentāriem. Tie nav sarakstīti Romā, bet gan kādā no Francijas vai Dienvidvācijas vai arī Šveices apgabaliem, bet uh, šies grāmatas, kuras mums ir pieejamas jau no 8. un 9. gadsimta lielā mērā atspoguļo šo tekstu un uh, ritu, uh, kāds tas bija Romā 5. līdz 7. gadsimtam. Iespējams, ka kādā no nākamajām tikšanās reizēm mēs runāsim arī par svēto misi, par to, kādā veidā ir attīstījies tieši liturģiskais kults svētajā misē, kāda ir liturģiskā kārtība. Bet uh, varam teikt, ka tā ir piedzīvojusi diezgan lielas pārvērtības tajās mainīgajās daļās. Tā nebūtu, nav bijusi visos gadsimtos pilnīgi vienāda. Ja vienādi ir Dieva vārda lasījums un Kristus uh, sētā vakarēdina piemiņa, tad daudzi riti, daudzas arī lūkšanas laika gaitā ir mainījušās, nākušas un tik tas arī paņemtas prom, atbilstoši katra laika mentalitātei un uh, katra laika izpratnē. Aicinu noklausīties ar gregorisko dziedājumu O lux beata trinitas, jeb ak svētās trīsvienības gaisma. O, o, o, o. liturģija. Skaidra savā liturģiskajā valodā, arī uh, jau mums ir pirmie apraksti, kā notiek svētā mise, kurā piedalās pāvests, kurā piedalās ticīgie, kurā dalību ņem arī daudzie priesteri, kuri ir Romas baznīcā, zināmā kārtība, zināmi jau uh, rituālie uh, Eh, rit, zināmi riti, pēc kuriem vadās šā dievkalpojuma norise. Bet eh, šī Romas liturģija, un ja runājam konkrēti par Romas liturģiskajiem tekstiem, viņi nonāk arī ārpus Romas. Sākotnēji tā ir privāta iniciatīva, tie, kas ierādās Romā kā svēceļnieki, bīskapi, dažādi uh, mūki, priesteri un paņem kaut ko no Romas liturģiskās tradīcijas sev līdzi. Ir pat, piemēram, ziņas par to, ka tika līdzi uzaicināts arī kāds no Romas kantoriem, dziedātājiem, lai iemācītu vietējā baznīcā otrpus salpiem, kādā veidā dzied Romā mises laikam. Bet šī Romas liturģija, viņa izplatās arī kā vienojošs instruments. Proti šajā laikā līdz 9. Eh, gadsimtam Roma nebūtu nav vienīgā vieta, kurā attīstās kristīgais kults, kurā attīstās kristīgā liturģija, un arī rietumos – ir eh, vairākas citas liturģiskās kārtības. Tā saucamā galikāņu liturģija, kas tiek svinēta mūsdienu Francijas, Dienvidvācijas un Šveices teritorijās. Mazorābiskais rits Spānijā arī ķeltiem ir eh, nedaudz atšķirīgi liturģiskie teksti eh, īrijā, un Daudzas vietējās baznīcas, daudzi vietējie bīskapi ir uh, saglabājuši šajā laikā uh, un pieņēmuši arī dažādas liturģiskās tradīcijas no austrumiem. Tas nozīmē, ka pirmajā gadu tūkstotī nebūt nav viens vienīgs liturģiskais rits, jeb viena liturģiskā kārtība visā rietumu pasaulē. Bet ir tā saucamā karolīngu reformācija, jeb Kārlis Lielais un viņa tēvs Pipins, kuri vēlas savā pārvaldītajā teritorijā apvienot un uz Romas liturģijas bāzes balstīt arī to kristīgo dievkalpojumu, kāds tiek svinēts viņu baznīcās. Viņi pat palūdz, lai viņiem atsūtītu īsto, autentisko, eh, Romā izmantoto liturģisko grāmatu. Tiek atsūtīta tā saucamā Gregora lielā sekrementārijas, kurā ir apkopoti mises teksti, kuri tiek izmantoti dievkalpojumos, kurus vada pāvests. Šie teksti tiek tad eh, pārakstīti, tie tiek papildināti, tajos tiek pievienot arī dažādi citi teksti, kurus izmanto Gallikāņu baznīcā, un uh, tajos tiek pievienoti arī dažādi rituāli, kurus nepazina Romas baznīca, kā piemēram vīraka izmantošana apkūpinot dažādus objektus vai personas, ja Romā vīraku vienkārši nes pa priekšu bīskapam vai arī noliek kādā vietā, tad Galijas baznīca to izmanto vairāk un apkūpina, ja varētu tā teikt, daudz biežāk. Lūkšanas šajās baznīcās ir eh, daudzskaitlīgākas un šajā baznīcā ir izplatīta arī prakse lūgties privātas lūkšanas liturģijas laikā. Tas nozīmē, priesteris lūdzās pats par sevi, lūdzas, lai Dievs darītu viņu spējīgu, lai darītu viņu cienīgu, piedalīties liturģijā. Dažādie liturģiskie teksti, kaut arī pamatā, tie ir tie, kas ir nākuši no Romas, sajaukti ar citiem tekstiem, kas radušies ir jau šajā galijas baznīcā, uh, viņi nonāk atpakaļ Romā kopā ar Vācu, jeb tā laikā svētās Romas impērijas ķēniņiem, imperatoriem un arī pāvestiem, kuri ir nākuši no Vācijas un nostiprinās Romā. Tas nozīmē, ka šis Romas rits sajaucas ar gallikāņu liturģiju un turpina pastāvēt kā tāds uh, uh Romas un Gallijas lituģisko elementu apvienojums, un uh, tāds arī paliek nākamajos gadsimtos. Vēlāk to apstiprināja dažādi pāvesti, izplatīja lielā mērā arī franciskāņu mūki, kuri pārņēma pāvesta liturģiju un eh, šo liturģisko kārtību galu galā 16. gadsimtā noteica un pierakstīja uh, un izdeva kā paraugu Tridentes koncilā. Protams, mēs ļoti ātri pārskrienam ap pāri tai pakāpeniskajai attīstībai, kā notiek pamazām izveidojoties dažādām mises lūkšanām, pamazām izvēloties veiksmīgākos, vismaz tajā laikā veiksmīgākos liturģiskos tekstus un kādā veidā pakāpeniski, piemēram, svētajā misē tiek papildināti šie Romas senie liturģiskie teksti ar tām jaunajām kompozīcijām, kuras rodās vēlākajos gadsimtos – tās, kuras priesteris lūdzas privāti un eh, kuras lūdzās klusā balsī, neizsakot to skaļi. Šodien mēs tātad esam runājuši par liturģijas attīstību. Vēl ir uh, uh, daudz patiesībā, ko piebilst, līdz ar to domāju, ka arī nākamajā tikšanās reizē turpināsim runāt par to, kādā veidā esam nonākuši līdz tai liturģiskajai kārtībai, līdz tam dievkalpojumam, kādu pazīstam šodien. Paldies, ka bija kopā ar mani šajā stundā. Paldies, ka esi uzticīgs radio Marija klausītājs. Es no tevis šodien atvados, ar dziedājumu O salutāris hostie, O glābjošais upuris, ko sarakstījis Pāvels Pembenieks. Uz tikšanos nākamajā reizē. Thank you.